Ia de Ez tabaidak badira, noiztenka ikusmolde ezberdinekin, huai burrasuak zinez arrenkuratuk beste zunbait zinez kesu. Beraz, desadostarzunak agertzen dira eta giroa osoki usteltzen ari da. Ordean zunbait informatuk dira, beste zunbait bat ere ez, gaizak okertzen ari dira. Nire ustez, mintzatu informazioa ukan behar da. Uste dita izapezak, proposamen bat balin badu, idu jala proposamen hori jadanik kuskaritzan proposatu zian, guri ere aurkezten aldeiku, de dezala, euh, zer gertatuko den, zer eh gertatzen alko den, eta erriko etxea zeren egiteko presden ala ez. Hortikat, orticat alko digu, oinari sendoekin. Déjà, on aura des bases pour la discussion future. à l'heure où on se parle, il est question de 12 élèves qui vont quitter... Mintzo gien euh, memento untan, aipatzen da amabi ikasle joanen direla maule gainetik, euh, seigarren nialat edo beste eskola bat etarat, eta peko eskolar amazazpi. Beraz nok bi eskolen botitzearen alde bada, ikusik bi postu erdien galtziarekin sobera ikasle euh, izanen direla gela kal, eta ondorioz ikasleak beste eskoleta joiten badira, zentako botitzea egin, olako nahasmen baten sortzeko, beti berdin da postu elkitze bat agitzen delaik, etxenkoak beste eskola batetarat joiten dira. Ikasleen kopuia berriz apaltzen da eta berriz postiak elkitzen dira. Nuata igira, maule, usten ari da zinez. E on va hu, on de vide de son Sanmen?